fractatus de timus quintus item alius de iunio decimi mensis confidenter vos dilectissimi ad opera pietatis hortamur quia experimento didicimus libenter vos suscipere quod monemus. Scitis namque et Deo docente cognoscitis. Ad aeternum vobis gaudium pro futuram divinorum observantiam mandatorum in quibus exequendis quia humana fragilitas plerumque la et in multis per lubricum sue infirmitatis offendit misericors et pius dominus remedia nobis et adjutoria dedit perque veniam obtinere possimus quis enim tot in lecibras mundi tot in civias diaboli tot denique pericula sue mutabilitates evaderet nisi clemencia regis aeterni malet nos reparare quam perdere nam et qui iam redempti, iam regenerati, iam fili luces effecti sunt, quam diu tamen in hoc mundo, qui totus in maligno est positus, detinentur, quam diu infirmitati carnis corruptibilia et temporalia blandiuntur, non possunt istos dies sine temptatione transire nec facile cuiquam provenit tam incruenta victoria ut inter multos hostes frequentesque conflictus etiam si sit liber a morte sit immunis a vulnere curandis igitur lesionibus qua sepe incidunt qui cum invisibili hoste confligunt trium maxime remediorum est adibenda medicina in orationes instantia in castigatione jejunii in elemosine largitate quae cum pariter exercentur deus propitiator culpa delator temptator eliditor et his quid in semper fidelis anima debet accingi sed tung studiosius preparari cum hi ad sunt dies qui propria sunt ad hec pietatis officia prestituti de quorum ordinis est etiam decimi huius mensis solemne iunium quod non ideo negligendum est quia de observantia veteris leges assumptum est tamquam hoc de illis sit quae inter discretiones ciborum inter baptismo tum differentias et avium quae hostias destiterunt illa enim quae rerum futurarum figuras gerebant in pletis quae significa vere finita sunt Ie uniorum vero utilitatem novi testamenti gratia non removit, et continentiam semper corpori atque anime pro futuram pia observatione suscepit. Quoniam sicut permanet abut intelligentiam Christianam, dominum deum tuum adorabis et illi soli servies et diliges dominum deum tuum ex toto corde tuum et diliges proximum tuum sicut ipsum et cetera talium mandatorum ita quod in eistem libris de iuniorum sanctificatione et curatione preceptum est nulla interpretatione vacuatur in omni enim tempore omnibusque vitae estius saeculi diebus iunia nos contra peccata faciunt fortiores iunia concupiscentias vincunt temptationes repellunt superbiam inclinant iram mitigant et omnes bonae voluntates affectus ad maturitatem totius virtutis enutriunt si tamen in societatem sibi benevolentiam caritatis ad sumant et in operibus misericordiae se prudenter exerceant iunium enim sine elemosina non tam purgatio animae quam carnis afflictio est magisque ad avaritiam quam ad continentiam referendum est quando aliquis sic ad cibo abstinet oritiam a pietate iunet nostra ergo iunia delectissimi abundant fructibus largitatis et in pauperes Christi benignis sint fecunda moneribus nec tardentur in hoc opere mediocres quia parum sit quod possent de sua facultate de cerpere nobis dominus omnium vires et sit justus in spector de quam in sura quisque quid tribuat dissimiles quidem substantiae similes erogationes habere non possunt sed e quatuor plerumque merito quod distat impendio quia potest esse par animus etiam ubi impar est census hec iteque ut adjuvante domino pia devotione currentur quarta et sexta feria ieunemus sabato vero vigilias apud beatum petrum apostolum celebremus cuius orationibus adiuti in omnibus dei misericordiam meriamur